Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010-2011. Vaskunna i Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilmi i reci Allahu, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع I kod nas muslimana, znači zaista ne smije da se onako uzme priča narod nešto šta je god, šta se god priča to je bilo, jel će biti, koliko onda na kraju uspostavimo da je priča bilo na Baltilu. Vidite, poslanik Ali Svatu Aslam najavljuje ono što mi smo naučili čuli da će biti fitneti među muslimanima, ali isto tako znači izdvaja svoga unuka koji je upotrebio znači takav gest. Znači šta je uradio Hasan? Dao je prednost Muavi iako je priče da halifa bude Hasan, ali dao je prednost Muavi da bi to bio, jo, da bi to bilo znači Amun Džama'a, godina znači džemata pomirenja muslimana Ko neće nama Ha? Hoćemo mi njemu. Ko neće naše kahve, hoćemo mi njegove kahve. Hoćemo njegovu mesa, malo ćemo sam pitati gdje, je to zbavio, jer ima sada nojevi se prodaju po Bosni. I ja sam primijetio, Turci s jedno vrijeme počeli plaho da klempave.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 Osjetite li kako jednostavno i mi smo postali na neki način društveno korisni. Pa već ljudi pitaju, ja sam sad bio kod jednog trgovca kome sam samo spomenuo da imamo seminar i tako dalje, ako hoćeš nešto da učestviješ, a ja ušao, a on broji pare. Ogroman centar ima, znači, par miliona, čovjek odmah uze i baci nešto. Nemojte mi da je puno. 70 maraka, alhamdulillah, na Allahom putu. To ja kažem nama, ne, meni ne treba lično ništa, ali pomogli Allahu vjeru na taj način, a on je ove godine prišao, došao s hađa i kaže, kad je ušao poslaniku u džaniju, pita ja dojam, kaže, čim sam ušao na saba, zaplaka ima. Kaže, idem gore, zlato pojiš glave, vjerovatno čovjek nije osnov bez para, pa zbog toga plači, nije ni otkaz neki fasovo. Znači, vjerovatno je zbog Zbog, baš zbog vjere, zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da i ova sura se polako, znači, ova preslikava na nas da i mi postajemo, alhamdulillah, društveno, društveno korisni. Zato i ovdje brate pažnju da uvijek stvari budu na svom mjestu. Vi ne primijetite, ja kad sam ušao, ima malo, znači, znači havije koju treba, ono, znači prozrašt, ali kad budemo išli ako Bog da na teren, ostavit ćemo čovjeka koji će biti zadužen da ponovo znači vrati situaciju, osježi objekat, da nam bude što ljepše, a imat ćemo ako Bog da ovaj, svoj zadatak na terenu pokušati da što obavimo. Stali smo kod ajeta ja i alladina amenu in ja'akum fasikun bi in tatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O vjernici kada vam ka, dođe nekakav fasik Čovjek koji u tom momentu, u tom segmentu griješi, znači nije povjedljiv, nije dobro ispitao situaciju, onda to provjerite. Provjerite što ljudi kada čovjek od majmuna postu ima, može se to opovrgnuti ta, znači ta teza da evo neki, neke životinje drže zemlju, Salem, odma razumski dokaz, a na čemu slonovi onda, ili ti bikovi stoje, jer kažu da bikova snaga nije još izvagana. Zato se kaže, auto ima toliko konjskih snaga. Ne kaže, ne kaže se, toliko ima junečih snaga. Jer bik je nepredvidljiv. Još nije i najboljim mesarima se otme nekada i digne sam košiluk na, noge, a on dopola zaklan. Jel, to je neka snaga koja još nije. Allahu je sve poznato, ali eto ljudski faktor mora uvijek da otkriva i da razotkriva. Provjerite tu vijest, znači traži se provjera antusibu kaumen da ne bi narodu nekom, znači svog džehla, nanijeli kakvu nepravdu, a da to i ne osjetite. I ovo je nama još jednom postićem i ovaj podlačim obaveza. Kazao smo jučer, mi imamo sened. Pa vidimo u senedu nešto je bajiv. Zbog čega je bajiv? Neki tamo koji je prenosio ima svoje slabosti. On lično nije nešto sa njim u redu. Znači, fali mu jedan šart kod njega lično. U njemu samom pa zbog toga se taj hadis zove daifom. Možda je sam potpuno ispravan i ne odudara od šarijata, ali zbog toga što tu ima u lancu čovjek koji nije baš, nije njegovo maslo za Ramazana, toga, znači, zbog toga taj hadis dobio. Ili drugi hadis, Hasan, ima jedan čovjek, nema sve kod sebe sahi šartove. Ima, on je, znači, ima sve, ali mu jedan, znači, šart nije na stepenu, znači, da je ovaj posebno znači inteligentan i tako dalje. Povjerljive i zato je odmah taj hadis Hasan i radi se po njemu. Pa imamo hadis maudua, izmišljen hadis. Ljudi izmisle i tekst na ubace nekoliko ljudi, ne postoji nikako. nemaju nikak mačni brojeva ti ljudi. Postoji kao ravije. Jel tako? Pa imamo hadis u sahih. Pa imamo hadis al mutawatir. Znači, ne može se nikako posumnjati. Imamo, znači, taj sistem i kod nas muslimana, znači, zaista ne smije da se onako uzme priča narod nešto šta, je god, šta se god priča to je bilo, jel će biti, koliko onda kraju uspostavimo da je priča bilo na Baltilu pa i usva braća dolaze i kažu mi smo ošli da se igramo a ostavili Jusufa kod naših stvari pa ga buk poju a došli su sa lažnom košiljom jel tako slagali i to se razotkrije. Zato ni jedna laž neće ostati. Allah će razotkriti kad, tad. I zbog toga na nama kod muslimana je pravilo da provjeravamo pa otuda ono što je kod Selefa bilo da 70 razloga čovjeku nađemo. Ne smijemo optužiti znači nikoga osim s jasnim dokazom idemo kad i ne. Hajde nekoj na, na ulici njoj optužujemo. Ne može kadinca biti. Znate li to? Da ne može žena, da ne može žensko biti kadija. Kadinca u smislu da sjedi u sudnici, pogotovo kod nekih pitanja. Da ona kisas rešava i tako dalje, želete glave. Znači može da izdaje fetve, kao što je radila Aisha radijallahu ta'ala anha, ali da saslušava, da rješava, da presuđuje i tako dalje, to je sve povjereno znači ljudima zato što oni nemaju puno emotivizma. Mogu da se kontrolišu. Žena na putu zasvira čovjek auto, ona se ukoči. Ko kokoš? Ne zna da treba bježati tamo ili vam. Nije ona kokoš, ona je česta, čestno ali imamo emotivizma. Ali i ti isto, kad bi ti pet puta morao po noći da ideš dudu, traži svom talutu, ti bi njega sabah udavio. Jer nemaš ti Nemaš ti emocija, ti bi rekao, živ bio, popi odmah dvije litre, nemoj da me do devet zoveš. Znaš, ali ne može tvoja žena uzeti sikilu pa reći ovih deset metara drva, danas će biti složeno. Ne može. Može jedno u Bugarskoj kada je žene tražile prava da budu ravnopravne, pa se izborile na državnom nivou i na birovi rasporedi i došlo tamo prostora da se u niskogradnji zaposle, sve žabice da one uzmu da nabijaju puteve, one štrajk. Veli, pa nije ovo za žene, pa traže ste da budete ravnopravni. <laughs> Hoćete da budete nabijajte puteve. <laughs> to je, same ste tražile, same ste, jeli, upale. Ovaj slučaj, znači, kao što nam je ovaj, e, zabilježen u ispravnim predajama, da se radi o ashabu koji je, znači, primio islam, al-Harith, bin Dirar, on je primio islam i otišao, došao poslanik ali sam primio islam i rekao, ja ću se vratiti se svom narodu i pozvaću ju u islam, pozvaću ju u namaz i da daju zekijat, pa kada bude vakat, ti meni pošalji nekoga ko će taj zekijat preuzeti. Pa je tako i bilo, znači u vaktu zekijata, Poslanik sallallahu sallam je poslao Elvelida bin Ukbeta da preuzme, preuzme taj zekat. Pa je Elvelid prevalio jedan dio puta i počeo je, u njegovom srcu se javlja određen strah. Počeo je da se boji, čuo je neke priče da oni koji su sa Harithom da neće dati zekat u aradu katlehu i da hoće da ga ubiju. Pa se je vratio poslaniku sallallahu alaihi ve selleme i nije mu donio nije mu donio zekijat. Pa je došao al harif kod poslanika sallallahu alaihi ve selleme i pitao ga Šta je sa Velidom? Pa je rekao da su ga čekali, a ovaj, a ovaj nije došao. Pa je rekao poslanik sam da je on zaključio da je se vratio i prenio informaciju da oni neće dati zekat, naprotiv da hoće da ga ubiju. Pa je rekao El Harif, kale la وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ Kaže, ne tako mi gospodara u čijoj je, koji te poslao sa istinom. Ma reituhu wala etani. Nisam ga vidio, niti nam je došao. Pa je ovo bio povod da je Allah te bareke o ta'ala objavio o vjernici kada vam dođe nekakav griješni čovjek neki grešnik s nekakvom informacijom, onda je dobro provjerite kako ne bi jedni drugima nepravdu učinili. A nakon toga entusibu bi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin da ne bi znači nanijeli jedni drugima nepravdu iz neznanja. Kaže Ibn Đarir da ne bi optužili narod za laž zbog svog zbog svog džehla. U muslimom sahihu od Ebu Hrejde radijallahu ta'ala anhu kaže poslanik sallallahu alaihi veseleme Iyakum vavvan kaže pazite se dobro sumničenja fa inna vanne ekdabul hadith jer je kaže loše sumnič ili ružne misli ili ta, taj vid sumničenja najveća laž ekdabul hadith to je znači stavljeno na stepen najveće laži. Wala wala tahassadu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala dabaru, wala tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana. A onda poslanik ali salatu wasalam upućuje kakvi bi trebali biti. Nemojte zaviti, nemojte se špionirati, nemojte se natjecati, jedni na druge, misli se na ženitbu, na kupu prodaju, nemojte zaviti jedni drugi, nemojte se mrziti, nemojte ostavljati jedni drugi ili spretkariti jedni protiv drugi i ibad Allahi ihvana i budite Allahovom voljom Allahovom, Allahovi robovi braća i ovo je ujedno on al-liqa al šetavi li šebabil muslimine fil busnati fi hadil ejam. I ovo će biti naziv naših zimskih susreta gdje će se okupiti ova naša omladina iz Bosne uz Allahu pomoć na ovom mjestu da se družimo dva dana imamo nago za okupljanje a bit će baš pod ovom parolom i budite Allahovi robovi braća želeći da ove stvari koje su spomenute znači u hadisu da ih izliječimo, da se prođemo akdebul hadith, najveće laži, da se prođemo haseda, da se prođemo tabaguba, mržnje, tadabura, da spletkanimo jedni proti drugi, te i svi ti, znači, negativnosti koje su spomenute u ovoj predaji kod muslima, da postanemo ili da startamo ili da obnovimo naše bratstvo, jer zaista je to drugi uvjet za prosperitet dave i šerijata islama uvijek bilo, a tako je i na ovim prostorima mora tako biti. Jer nakon tevhida i vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala ono što trebaju muslimani jeste zajednica. A ne može zajednica biti koja neće biti bratska zajednica da se muslimani pobratime, pa ima ono vrhunsko bratstvo da se ne zna i ne gleda se ko je čijeg novčanika uzeo, to mogu pojedinci. Ima ono opće bratstvo da moraš ostaviti na miru muslimansku krv, čast i metak. Ima ono natjecanje u bratstvu da želi svome bratu ono što želi samo sebi. Ima i više od toga ihsan, a da radneš prednost svome bratu nad samome sebi. I to je ono što treba da izvučemo iz ovoga ajeta, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju govor, a zatim slijede najispravnije. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ Znajte da je među vama Allahu poslanik. Ako bi vi njega uveli u mnoge stvari, bili bi upropašteni. Znači, ako bi dozvolili da se pred poslanikom, ali i salatu wasalam, ubjeđivate oko laži ili da se dozvoli laž, a poslanik, ali i salatu wasalam, među vama, bili bi, tako, bili bi sigurno upropašteni. I zato je došlo u, u džamiju Tirmizi, bi senedi sahih, an ebi nabrate, kale, قرأ أبو سعيد الخضري واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم pa je rekao poslanik ali sad znači proučio je Ebu Sa'id ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala al-Khudri znajte da je među vama Allahu poslanik ali salatu wasalam قال هذا نبيكم يوحى إليه وخيار أئمتكم لو أطاعوهم في كثير من الأمر kejfe فكيف بكم اليوم Kaže, ovo je taj vaš poslanik. I šaret je ovo, evo ga tu. Sa vama je Allahom poslanik kome se objavljuje. Objavljuje se, znači, njemu šta? Objava, pa ako mu se pokorujete u tome, ako ga budete slijedili u tome, ili ako ga ne budete slijedili u tome, bit ćete upropašteni, pa kakvi bi trebali da izgledate ovoga dana. To jeste, znači, poslanik, ali je salatu wasalam, je znao govoriti ja sam poslanik, a nisam lažac. I zato su poslanici svi bili iskreni. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kada se dešava taj dijalog između čovjeka i šeitana i kada šeitan kaže da će sve ljude zavesti kaže la ugvijennahum ajma'in illa ibadeke minhumul muhlasin kaj sve ću ja zavesti svi će oni za mnom krenuti, samo neće tebi oni odani robovi. Ovdje je upotrebljeno illa ibadekel muhlasin, Nije muhlasin, nego muhlasin. U akuzativu. Ovo je znači dokaz da su svi poslanici bili muhlasini. A to je potpuni ihlas. Znači nema nimalo ni rije, ni ođba, ni sumata, ni nifaka, ni ljenosti, ni pukla, ni svi oni osobina koje imaju obični ljudi shodno dozi koju imaju. Znači sve ću ih zavesti, samo neću moći zavesti poslanike i one koji budu šta težili da slijede, da slijede znači poslanike. A šta je ihlas? Ihlas je znači iskrenost, predanost, Suprotno tome je, znači, laž, kada je nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. A nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala postiče, znači, na iman. Znači, iman, ispravni iman je rješenje da čovjek, znači, čuva sebe, čuva svoj jezik, vodi računa o sebi kako ne bi znači upropastio taj svoj iman, u stvari iman je znači regulator koji čuva čovjeka od svih stvari, zato je iman došao od riječi emn, sigurnost. Znači siguran si od laži ako si u iman uz pomoć. Jer ne može iman i laž. Zato je pitan poslanik kada je salatu može li musliman ukrast Može li musliman uraditi ovo? Može li ono? Može li musliman lagat? Kaže ne može. To dvoje ne može po jednu kapu. A mi vidimo danas da to može. Vidimo da danas ljudi lažu i kažu ja sam najveći musliman. Kažu bila jedna neka emisija pa je bila neka čini koji je najveći musliman u BiH sad zovu ljudi, rej sulema, ovaj, ona, promašaj, neki bukva na kraju. 2 metra i 14 košarkaš. On najveći musliman. Znači, kod nas se vjere muslimani po koliko je ko žita pojeo i koliko je mlijeka popio i koliki mu tabu treba znači da se mogu dobre pare za takvu japiju uzeti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Ali Allah voli da kod vas bude iman. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ I on ga ukrašava u vašim srcima. Znači, taj iman, i zato iman je, braćo, stvar, zato učenjac kažu, iman je poput kaputa. Ako ga stalo nečistiš, on se zaprlja. Kad aflaha, men zaka. Vokad habe, men desa. Znači, ne budeš stalo čistio svoj iman, obnova, druženja, Kur'an, noći namazi, na file, on se uprlja. Od starog snijega se ne živi i od nekih starih titula se ne može naprijed. Zato kaže šeha Abdallah Azam rahimahullah, o kaže o mine nasi men nataku bi šahadetein. Kaže, ima ljudi koji se zgovorili dva šehadeta A šehade u arapskom jeziku se zove diploma. Kaže, hamelu mahum šehadetein ila biladil kufr. Wa raja'u ilejna bi kartona mulhidine, mušrikine ili kafirin. Kaže, ponijeli dva šehadeta, otišli u nevjeričke zemlje i donijeli nam karton, šehadet, papir nekakav, da spamet, ne mi napisano. A kaže, usput postali nevjernici, kafiri, mušici. Jer, zamislite tog mladića koji iz jednog čistog, za nas čistog Jemena, ili meke i Medine, dođe gdje sve znači ovaj, iskre i znači strelce šetanske samo ubadaju. I takav insan tu provede 5-6 godina. Kakve će se on slame natrpati u svoj mozak i vrace se svom narodu? Zašto su nevijenici se povukli iz arapskih zemalja i postavili neke fahniće tamo? Neke ljude. Zato što su sigurni da će ovi, znači jer čovjek kome srušiš kompleks, kome, kome, kome u stvari ugradiš kompleks za obolje od kompleksa, nema kompleks ili veće ili manje vrijedno, znači da izađe svoje prirode. Ne boj se, on će bolje odrađivati. Pošto se pravi veći švabo švabi, jel tako? Veći engleza da gleza. A s druge strane, Znači, odradit za, za čafira više nego što može sam čafir tu uraditi. I zato oni su jedno vrijeme imali te svoje visoke predstavnike. Pa evo i ovdje isti sistem, ništa ne mijenjaju. Daj Pedija Ždauna, daj eh, ovoga, daj Petrića, daj šta ja znam, tu bagru. Ova. I nakon toga imat će oni svoje visoke predstavnike koji čak klanja posti, kažu donio Jordanu, taj jedan e, znači sluga, kad su Englezi bili donio sina, dobio sina, ide ovom visokom predstavniku, tamo visoki predstavnik odabere ime. I kaže, gleda ga, onaj visoki predstavnik kaže no man. Pa da to na engleskom znači nikad ljudi ne u tebi neće biti. I on mu davio davo ime no man. Da mu je davo ime no man, nurun ala nur, ponižavate pred tebom sami i tebe to tvoju, to tvoje dijete kaže, nema u tome insana. Jer on nas smatraju sviju da smo mi hajvani, kao što je to Hitler. Kogod ima kompleks veće vrijednosti, on na taj način ponižava ljude, pa ti ne da u svoju državu, pa ti postavi vize, pa ovo, pa ono. Pa oni stvarno nama trebaju zabraniti svoje države. Jer žive sa pederima, sa lezbijenkama, sa, sa znači, zološkim vrtom, su planeti majmuna, tu, tu pametan insan plaho ne može dugo ostati. Jel? s ovim nojevima i ta jaja kupiti ostalo. Jel? Jer kasno je kad stavi, što kaže še, kad stavi najlopu. I ti vas da više da spavat. I ti vidiš gore, Gore samo imaš na zapadu radno, piđama, radno, piđama, radno, piđama i brat obuče civilku ne zna se ponašati nikako. Znaš. I zato što vi to je penzionira, on kad dođu u kući, njihovi ukućani svaki dan mole da umru što prije. Oni hoće švabiju ovdje napravi, razumiješ? Ne daju nikome spavat, bazda znači ujutru ustanu, nemaju ništa posla, ali izmišljaju neke poslove, neke pauštale. I zato, kažem, treba se okriti čovjek imanom kao što Allah rečeno kaže da ga on ukrasi. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ A prezire ili omrzi kod vas kufr, nevjerstvo i griješenje, fisk, znači velike grijehe, vol isjan i možemo kazati male grijehe, kaže Ibn Abbas, da se ovo odnosi da Allah Đelešanu želi da nam omrzi laž. Kaže, juridu bihil kedibe hasa, da omrzi laž kod vas. Znači da jednostavno čovjek nakon imana i vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba, da ne može da laži. I zato čovjek mora da govori istinu. I zato kada su neki učenjaci definisali istinu, rekli su iskren je onaj koji kaže istinu, a mogao se a, a jednostavno samo mu je laž bila rješenje se spasi. Znači nije se mogao nikako čupati osim da slaži. I on kaže istinu. Zašto je najveća deređa šehadeta? Da čovjek sam ode, ne džemat, pa ono i ti ispadneš rabar, i ja sa tebom. Ide Salem i Enver naprijed, on krče puteve, Enver koči, ovaj, Adem koči nazad, a mi u sredinu ono Ne, odeš sam, nepravednom vladaru i kažeš mu riječ istine. Budeš iskren do kraja. Nema zamotavanja, pa budeš nakon toga pretvoren u suho meso ili svježi salamu ovako ili onako. <laughs> Nije to lako. Ko to može? To je onaj koji je zaista iskren i koji ne može da podnese lažnivca da toliko znači laže, mora da izađe i da, i da, to, i da to kaže. Pa ona dadilja u vrijeme Firauna nam je Ivret, Žena ispoju češa, češlja čerke Firauna kaže ona bismillah. Kažu oni, la, la, la. La ilaha illa Firaun. Nema Boga osim Firauna. Ona kaže, la ilaha illa Allah. Kažu, nema Boga. Pa na lomaču, pa o usijano i u, uključalo ulje, svi znači do jednog i petero djece, ali nema odustati od istine. Znači, ne smije se lagat. A mi danas čim govorimo, braću, često, imaš 20 maraka, nema. Reci, nemam za tebe, nisam baš nešto povjerljiv. Imam ja 200, alhamdulillah, u džepu. Nešto reći je naprijed nazad da ne bi problema s, sa svojim lošim džahilijetom. Ali nisi nešto povjerljiv, bil ti jednu kiflat kupi da se najedeš, ke smoki, a para sad za sad nema. U stvari, mi imamo para, ali pare, u stvari nemamo para, ali pare nisu nikada bile problem. Jer pare se vraćaju, ne jedu. Zato u raspravlja, jesu li pare da ti je ili nisu. Ove pare, ovo što mi brojimo, je to vrijedno sama po sebi? Uzmeš ti 20 maraka i pojedeš. Jednom ćeš pojesti, ne, ne, potrošio mi je, gotovo Za petlje se sto unutra. Nego je ono samo, znači, platno sredstvo da dođemo do svojih potreba koje nam trebaju. Ovdje se spominju, znači, termini, pa se spominje al-kufr, al-fusuk, al Znači, kada se spomene riječ kufr, ona može znači ovaj da znači kufr ni'am da čovjek samo znači će neke blagodati da to ne znači da je izašao iz dina a može da znači i u većini slučajeva znači da čovjek znači izađe iz dina Fusuk je znači suprotno pa, Znači čovjek griješi ili čini velike grijehe, a protivno, suprotno od toga je da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala. A isto tako el isyan huwa tarkul bima amara bihi šarija. A znači al isyan to bi moglo biti da čovjek ostavi izvršavanje ili pokornost ili znači ono što je došlo sa šerijatom, ono postane asija šerijatu. I zato kada Musa selam raspravlja sa, sa Hidrom, on njemu kaže ovaj nećeš, ja ću se sa tebom strpiti i neću ti znači Asija biti. srća sa tebom, a na kraju, to je ibret Allah nama dao i ovo sufije uzmeju, znači nekada šeh može izaći iz okvira šarijata. Vidiš kako je Hidr robio lađu, kako je Hidr ubio dječaka, kako je Hidr sagradio onaj zid. Znači u datom momentu ne moraju mu ridi razumjeti što šejh pije. On je dobio neku objavu pa će on, jel tako, ovaj, postup po tome, a zato su jedno sjedli pa je neko zasmrdlo više, pa rekli su šejh ali on kaže, služio šta će ovaj murid kazat, kaže, budi rakija. Pogledajte, kaže ovoga kerameta, evo voda se pretvorila u alkohol. I oni samo kaže, živio šeh. U lajke humor rašidun. Šta je rušt? Rušt je el istiqame, ala tariq il haq. Znači, ustrajnost na pravom putu, Znači da čovjek ustraje na pravom putu i da ne skreće sa pravoga, sa pravoga puta. Poslanik ali salatu selam kako je zabilježio imam Ahmed u svom Musnetu i Nesaji sa ispravnim lance prenosilaca od Abdullaha Ubejda bin Rafije od njegova oca da je poslanik ali salatu selam kada se tijel sa sudariti sa mušicima na Uhudu, posapao ashabe i rekao im istavu hatta etna ala rabdi pripremite se ili poravnajte se da se znači zahvalim i iznesem najveći vid znači zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala Pa su se po, po iza poslanika, ali salatu selam posafali ljudi. Pa je poslanik, ali salatu selam počeo da uči jednu podužu dovu Allahumme lekel hamd kullahu neke tebi gospodaru hvala na svemu Allahumme la lima nema znači gospodaru znači nema škrtosti onome što si ti učinio ili ne možemo obuhvati ono što si ti dao da je prostrano wala pa ima kabate, niti može se znači ovaj uzeti ono što si ti znači učinio da je samo kod tebe, vola hadi ima adlelte, niti ima upućivača osim onoga onoga koje je u zabludi, wala mudille limen hedejte, niti ima u zabludi onoga koga si ti uputio i tako čini poslanik ali salatu wasalam, a nas ovdje najviše interesi ovaj zadnji dio kada spomine ovu dovu često koju mi čujemo da oni koji uče dovu kunut često uče i spominju ove riječi rekao je Allahumma Habibi lejnel iman wa zeyinhu fi qulubina wa kerrihi lejnel al-kufra wa fusuqa wa ja'alana min ar-rashidin gospodaru uljepšaj nama iman omili nam iman i uljepšaj ga u našim srcima a učini prezrenim kufr, griješenje i nepokornost i učini nas od onih koji smo ustrajni. Allahumma tawaffana muslimin wa muslimin. Daj da umremo kao muslimani, da budemo proživljeni kao muslimani walhiqna bis salihin i daj nas, spoji nas sa dobrima i da ne budemo od onih koji ćemo znači biti iskušani. A onda uči dovu Allahumma qatil kafarata alladine yakdhibuna rusuleke ويصدقون عن ويصدون عن سبيلك a gospodaru uništi nevjernike koji lažu na tvoje poslanike i odračaju od tvoga poslanika i odračaju od tvoga puta واجعل عليهم رجزا وعذابك اللهم قاتل utu el kitabe ila il haq. Ilahil haq. Gospodaru, daj im poniženje i kaznu od sebe, uništi nevijenike, oni koji su dobili knjigu, ti si gospodar istini. Znači, poslanik ali salatu wasalam je na samom Uhudu, a to je bila znači bitka koja znate kako je tekla i koliko je znači ostavila rana na preživjelim muslimanima i kako je pala teško i muslimanima i poslaniku ali salatu selam sam znači završetak te bitke pa je ovo jedan vid i onima koji vode džihad na Allahom putu da se koriste ovakvim vidom dova i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi one koji napadaju poslanike i da uništi one koji odvraćaju od Allahova puta. Fadlem min Allahi on wallahu alimun hakim. To je dobrota i blagodat od Allaha Đelešanu, a Allah je onaj koji sve zna i koji je mudar. Znači Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo daje nama ovakve slučajeve iz svog iluma i iz svog velikog hikmeta. A onda dolazimo do jako interesantnog desetog ajeta koji se isto tako puno tiče svakog vremena pa i ovoga vremena u kome mi živimo gdje Allah subhanahu wa ta'ala navodi da može doći i do fizičke ili verbalne borbe među samim vjernicima. Znači da to može doći i da to vjernici moraju da predvide da se može desiti, to ne znači da kaže eto to je određeno pa trebamo se pomiriti sati gdje ste i to je tako. Međutim, to se navodi da bi se mi pripremili da do toga šta dođe, Ne. ne dođe. Da mi sve iskoristimo resore kako ne bi došlo do toga, jer šeitan je znači ljudskom rodu neprijatelj, a pogotovo vjernicima i on želi da znači razjedini i da zavadi vjerničke safove. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ako se dvije mu'minske skupine Iktetelu, pobiju, fasli obejnahuma. Vi, znači vi svi učestvujete u tome da ih pomirite. Fe im bagat ihdahuma ala uhra, fa qatilu leti tebri hatta tafija ila Emrilla. Pa ako se jedna od te dvije skupine baga osili protiv ove druge, znači nije u pravu, skrenula je od menheđa, ima ono što im je dalo tu oholost, i silu. Znači treba se boriti. Ovdje se i kad se spominje u Kuranu, kako kažu neki mufesiri qatilu da je to znači prvo ta verbalna borba. Znači dokazivanjem raznim vidovima znači pregovora da ne dođe do znači one baš fizičke do one fizičke borbe. Pa znači ako jedna se skupina osili mora ova druga skupina da se bori svim raspoloženim sredstvima, ovim verbalnim, znači da im je cilj da vrate tu skupinu napravi, napravi put, to jeste ila Enrilla. Na ono što je od Allahovog emra, a to je na šarijat, na principe koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ako znači Stiša se ta situacija, hoće pomirenje. Kako ćemo onda napraviti pomirenje? Da budemo pravedni. I ovdje se spominju dva termina pravednosti. Bila adli u aksepu. I jedno i drugo otprilike znači isto. Znači da se tu gleda pravda, ne da se gleda ono, znaš, pa ja sam malo bliži ovoj vamo skupini, ja sam iz tog mjesta, ovaj odmah moj komšo, pa smo mi malo po toj ovaj, rodbinskoj ili tazbinskoj vezi bliži, pa ću ja malo naginjati njima. Neću gledati u tome pravednost koja se, koja se znači tra, traži. Inna Allahe yuhibbul A Allah voli one koji su znači puni pravednosti. Koji znači do kraja hoće da se pravda istjera znači na vidjelo i da se nikome znači zulom da se nikome zulom ne učini. Znači osnova je u ovom ajetu, draga moja braćo, da, da bude al islahu al muslimin. Da bude, znači, težnja da se pomire muslimani. I kogod ne radi na tome, on je dio problema. Znači, kogod ne radi da se pomire muslimani, i on je belaj. Pa mi muslimani moramo biti, znači, dio rješenja. I zato Allah će uništi Saliha. Ne ovoga što sjedi sa nama Kogoda, Salema, nego Saliha općenito koji je samo dobar za sebe. Veli, mene se baš, ne bi ja, veli, ja po strani, ne, ne, neću ja jednostavno da se ja ni s zamjerim, to, sam ste zakovali sam ste, imamo razne izgovora. Jel tako? Ne, ne, mi moramo biti muslehini. I zato kada je opisivana skupina El Guraba i kada su upitali poslanika ali salatu selam, meni El Guraba, ja Rasulallah, ko su garibi? Kaže, humul ledine yuslihune ma afseden nas. Oni su oni koji popravljaju ono što su ljudi šta zabrljali. Znači oni su takvi. E, ko su ti garibi? Neće to, neće nikada krenuti milioni ljudi da pomiruju. To su pojedinci koji kažu ja uz Allahu pomoć ću lagati i petljat dok god ne pomiri muslimane. Znači, da, da se ujedno ovaj, ako mora već lagat, ima jedno polje gdje mogu na kvadrat. Da lažem i da petljam, smicalce nekakve ubacivam, sve što ćemo kasnije čuti, ali samo da pomirim da pomirim braću muslimane. Bileži Bukharija i Muslim, imam Ahmed od Renesa radijallahu ta'ala anhu, da je rečeno poslaniku, ali salatu wasalam, kaže, ako bi došao Ubej, Abdullah ibn Ubej, a ko je Abdullah ibn Ubej? Ko je Abdullah ibn Ubej? Ja. Pa je poslanik, ali je salatu wasalam, rečeno je poslanik wasalam, kad bi ti otišao kod Abdullaha ibn Ubeja, فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه ko imi šta ako Bog da radimo slijedimo poslanika ali salatu wasalam ko neće nama ha hoćemo mi njemu ko neće naše kahve hoćemo mi njegove kahve hoćemo njegovu mesa malo ćemo sam pitati gdje je- gdje je to zbavio jer ima sada nojevi se prodaju po Bosni i ja sam primijetio Turci s jedno vrijeme počeli plaho da klempave pa su sami otkrili da su im Australijanci na hiljade hiljada tona nojeva po teletinu i junetinu prodali. Pa je krenuo poslanik sallallahu sve popeo se svog magarca i muslimani su krenuli za njim. To je mjesto koje se zvalo Ardu Sabiha. Jedno mjesto tako se zvalo. Pa kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve rekao mu je Ilejke anni. Uzvratio je, znači, ovaj, Abdullah ibn Bej jedan način koji nije način edeba. Biva, što si to došao? Šta, ima, šta ćeš mi u tom smislu? I uvrijedio je, znači, poslanikova magaca. Pa je rekao jedan od Ensarija, tako mi Allaha, magarac od poslanika sallallahu alaihi ima ljepši miris od tebe. Pa se je naljutio ovaj Abdullah pa je opsovao, znači uvredio je ovoga Ensariju. Pa su se počele, znači, te tenzije dizati. To je uvredilo i ostale. Pa su počeli, znači, da ti ljudi koji su bili oko, oko Abdullah ibn Beja, da se verbalno, znači, prepiru, pa je počela, počele su i papuče da rade. Počeli su, znači, obućom i rukama da se i obračunavaju, pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Objavio je, znači ovaj deveti ajet sure Al-Huđurat i kada se dvije mominske skupine pobiju, vi i izmirite. Bilježi Buharija od Ukbeta ennaha an, an binti Ukbete أنها samijat Rasulullah sa osam الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve nije lažo onaj koji slaži da bi pomirio ljude. Pa kaže ono što bi išlo u pravcu hajra, znači ili napravi potez koji ide u pravcu hajra, nešto uradio što ide u pravcu hajra ili je rekao nešto što ide u pravcu hajra. Znači poslanik ali salatu wasalam tvrdi da ovaj braćo čovjek nije ketar. Znači čovjek koji smišljeno ode, odeš nekom bratu muslimanu i kažeš eno Salem plaće čitavu noć. Sanjo te ne može nikako, znači jedva čeka, samo da ti dadeš izrana ti dođe. A Salem, možda bi ga sajlom vuko, primjera radi uvjetno rečeno, odeš na drugu stranu i kažeš Salemu, eno, je taj brat, znači nije nimalo, ni jedne krokodilske suze nije prolio. Sve su ove istinske suze, znači osjećajne, kaže Subhanallah, šta je ovo, imalo ovo smisla, pa ko bi nas mogao pomiriti? Ima li neko? sa indekum ređunom moslih. Ima li među vama čovjek koji pomiruje? Daj da sjedemo sa kava popije i oni sjednu. Čuo sam da su ono pričao o mene, ova, vidiš, mijenja boje. Ne znam, ne znam. A, eto, možda jesam, tako dalje. I oni se šta? On se kraju pomire Drugi hadis kod Buharije An Sahli bin Sa'id radijallahu ta'ala anhu anna ahle Kuba ihtetalu hatta terameu bil hijjara. Fa uhbira Rasulullah s.a.v. dalike fa kale idhabu bina nuslih bejnehum. Kaže poslanik alaih salatu sam, to jeste Sehl bin Sad radijallahu ta'ala anhu prenosi da su stanovnici Kube ne Kube, one onaj kastro nego mjesto gdje je izgrađena prva džamija znači Kuba u sami, znači pred samom Medinom. Nešto se posvađali, pa se počeli i kamenjem gađati. Pa je obavješten poslanik ali salatu selam o tome pa je rekao idite, idite nek ode neko od nas i neka pokuša da i znači izmiri. Znači uvijek kad se desi ne da se ne dozvoljava se situacija da vlada, nego ljudi moraju za Allahom pomoć, Allahom dozvolom da upravljaju situacijom. Situacijom ili situacijom. Moja djeca kažu, babo, nije situacija. A oni ne znaju da socijalne zlude. Treći hadis kod Buhari od Ebu Horeira radijallahu Taranu, kaže poslanik ali salatu i ovaj hadis je ujedno u Arbaine Neovi, hadis, pravo, hadis Kullu sulami minan nasi alihi sadakatun kullu kulle tatlu tatlu fihi šems jaadilu bejne اثنين sadaka Kaže poslanik alaih salatu wasalam, svaki zglob kod ljudi, na njega treba sadaka. I zato čovjek je sagrađen, stvoren sa 360 zglobova. Sve se to zglobovi. Znači, sve se to nešto savija. Jel tako? Taj zglob treba podmazivanje, jel tako? Svaki taj zlog treba da bude podmazan. Pa čime se mogao podmazati taj svaki zglob Sadakom, jel tako, po riječima poslanika sallallahu sallam. I to, znači svaki zglob treba sadaku. U svakom danu u kome se pojavi sunce, pa ide sa zapada se pojavi, ti moraš dijeliti sadaku. Samo što se tada šta? Sadaka ne prima. Gotovo je šemsu što si trpo, ahiretski rusak trpo si. Ja adilu bejnen nasi sadaka. I da pomiriš dvojicu ljudi i to je znači sadaka. Dalje, treći hadith Isto tako kod Ahmeda i kod Buhari i Ebu Dauda, an Ebi Bekrete, da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme خطب يوما وماه على المنبر حسن بن علي فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كاجي بصنيك كاجي رابية Ebu Bekret radijallahu ta'ala anhu kaže držao nam je poslanik sallallahu alejhi govor jednog dana a sa njim je na minberu hudbu držao a sa njim je na minberu Al-Hasan bin Ali, znači unuk poslanika, ali salatu wasalam, pa je nekada gledao u svog unuka, a nekada bi pogledao u ljude, a zatim bi kazao ovaj moj onuk je uglednik, ugledan, predvodnik, sejid. Možda će Allah Đelešanuhu a ovo nije možda. Sa će Allah subhanahu wa ta'ala, jer to je već određeno u kadru, i poznato bilo poslaniku, ali salatu wasalam, pomiriti sa znači, dvije zavađene velike skupine muslimana. Vidite, poslanik ali slatu najavljuje ono što mi smo naučili, čuli da će biti fitneti među muslimanima, ali isto tako, znači, izdvaja svoga unuka koji je upotrebio znači takav gest. Znači šta je uradio Hasan? Dao je prednost Muavi, iako je priče da halifa bude Hasan, ali dao je prednost Muavi da bi to bio da bi to bilo znači Amul džemaa godina znači džemata pomirenja muslimana tako da čovjek u datom momentu ako procijene da njegovo zadiranje znači još više razvaljiva muslimane, treba se zapitati, treba analizirati. Treba neka čovjek, ima ono kod nas kaže ja ne popuštam. Ja sam zakopo i zabrazio i ja ne popuštam. Međutim, ovdje opet treba znači ovaj objasniti šta znači popuštanje. Ako je čovjek stvarno ovaj znači ne zadro nego jednostavno stao na istini pa neko od njega kaže, kao što se nekada nama kaže, samo se pokaj zbog dvije stvari. Pokaj se što se negdje ošao i što sad radiš i sve će biti kao rijed E tu, tu nema znači popuštanja. Da ti kažeš, dobro, ja opet slazim evo, neću više na hudbe, onda ja opet tamo negdje, da mi neko ispira mozak. I ja ću, kad bi dođe neko kaza da ja se odričem nekih muslimana, koji su nam primjer u mnogo čemu po dobru. E, ako je to popuštanje, tu ne treba već popuštati. Ali ako je, znači, popuštanje, da jednostavno, znači, ima ljudi različiti, čovjek kaže, nek dođe, nek me poljubi u čelo, znači, on ima tu potrebu, nek mi donese sto maraka, nek mi ovaj, ne kaže sam ja u pravu, a da on nije bio u pravu, a onda više nećemo ponavljati šta je bilo, što kaže jedan brat, da ja ću javno izaći i reći. Ali ako je to, da se pomirimo. Ovo, braću, sve što se je do sad desilo, sve sam ja kriv. Kad pa ja ću tako izaći, ako je samo da budemo, da, da se pomirimo. I da kažemo, dobro, evo čovjek je preuzeo <laughs> krivicu, znači on je sve kriv, nemamo više šta otpakivati, lanske snegove, sad idemo, maša vas zajedno, jel tako? Ja ću, kaže, podnijeti da sam ja sve kriv. Samo kaže da idemo, da idemo, znači, Dalje. Ovo su, znači, neki od hadisa u kojima se postiče na obavezu pomirenja muslimana i ovdje ćemo, ako Bog da stati, nismo još obradili znači ovaj ajet do kraja, ali pred nama inšallah još termina, pa inšallah nadamo se da ćemo jer nakon odmah ovoga ajeta dolazi konstatacija. Znači ne kaže Allah budite braće. Nego konstatuje innemel mu'minune ihva. I opet se vraća i povezuje za ovaj gore ajet. Fa aslihu bejna ahavajkom. I pomirite vaša dva brata. la'allakum turhamun. I bojite se Allaha, vidjet ćete šta je kazao tefsir. Znači ako to ne budete radili, ne bojite se vi Allah kako treba i ne očekiva da se Allah smiluje zato što ne radite na tome. I zato nema ono što mi kažemo, znaš, ne bi se ja miješao u taj slučaj. Ti se nemoj miješati ako ćeš gore napraviti. Ti se nemoj miješati da bi ti samo znao neke, da bi ti čuo šta je problem, a ne možeš ga riješiti. Ali ako ti možeš da na bilo koji način pomogneš rješenje pomirenja muslimana, ti odmah postaješ i obavezan da se u to uključiš. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا Znači, ako je vezano za temu, ali ne mora biti dug, zato što moramo odmah početi Za temu je baš Aha, bio, pojdu. e, kad spomenuo dva, pomirenje dva brata. Ima Ko je sad od mene i od tebe Ebu Hanifa? u čemu. pa šta trebamo? Ova braća koja se slobodno oni mogu se prevaljati, ali ti moraš, pošto pitaš ko Džibril, ili na etahijatu, ili na turski, reci. Turski, brate. Allah je Ovako, ovaj, znači, kad se spomenuli pomirenje dva brata, ima zvana bijela vlaka, znači, možeš slagati nešto da bi izmijenio. Znači ti ako konstatuješ to nije pitanje. Znači naučimo o budući da ako konstatuješ to nije pitanje. Pitanje da ti pitanje da nisi ovo sve čuo onda bi mogao to sad kažem skazu, Da li me razumiješ? Znači kad slušaš predavanje i čuo si dokaze koje je rekao poslanik ali nisam rekao ja. Ne trebaš onda opet znači doći i kazati može li se. Znači, ne treba onda kod jasnih odgovora nema poslije toga pitanja. Nego da ja nisam govorio o ovoj temi, razumiješ? Onda ti možeš doći kazat, ima li u šarijatu da se može nekada slagati, ja ti se sve dokaz. Pa Znači, jer nekada ovaj, ovo bi moglo potpasti pod ketratu sual. Suvišna pitanja. Znaš, zato što kad, jer ispada, ovo je sad dokaz protiv tebe. Zašto? Ispada da ti nisi razumio DES, Ispada da nisi bio ovaj, znači, e, pribran na dersu i sad, jer postavljaš pitanje koje je već odgovorilo samom dersu. Razumiješ? E, drugo da sad ti pitao, e taj hadis den ponovi gdje se bilježi, gdje se prenosi, pa da ne bi nekada ispalo, jer ti možda imaš dobru namjeru, ne sumnjamo u to, inšallah, ti jednostavno hoćeš da se i ljudi nauče i da pitaju. To je pozitivno. Ali da ne bi, znači, ovaj, kao što dođe čovjek i kaže, šeh, možeš nam ovaj, govoriti o vitr namazu. Pa je to pitanje, to su poglavlja. Može biti precizan. Znači, možeš reći koliko vitr namaz ima rakijata, koliko bi ja trebao klanjati, to mogu biti pitanje je zato što, zašto ovo govorimo, ovo nije išala, e, znači nije ovaj, e, obijat, nije sramoćenje nikoga, nego često nekada u datoj situaciji ovaj, pitanja nam budu ili konstatacija ili znači ovaj e, kako treba jer ako ne postavimo nekada pitanje kako treba bojati se da ćemo i odgovor dobiti kako ne treba. Znaš, pa zato učimo i ovo je jedan vid, znači da, ovaj, jer vidio sam, da sam ja rekao i to između ostalom. Zato što čovjek pita, ali on je imao pravo na pitanje, on nije bio na dersu. On je stigao, a možda je tema bila oko namaza. Ali on pita, kad se klanja saba, kaže, prije što sunce izađe. A šta ako sunce ne izađe, nije htio Ebu Hanifa da kaže da ga uvrijedi, nego je rekao došlo je vrijeme da Ebu Hanifa pruži svoj ruku. Sad se ovdje može tumačiti. Možda taj čovjek ima problema mentalne prirode. Možda ima ovaj, e, možda jednostavno betuji neki, možda ovaj, jer, pazi, možda i mi nismo jedno vrijeme znam da se sunce mora pojaviti. Pa smo to naučili tako da se mora pojaviti, pa bar se zapada. Jel tako? Hvala, brata, ja sam te, te, te pitao tačno taj hadis, možda nisam se izrazio. Pa rekli smo da ga Buharija bilježi, li tako? Ja. Ovaj hadis o Kedribu, znači bilježi ga ima muslim. Pa, da je, znači, ovaj... Hvala, nisam, se ja znao u tom kontekstu. Razumiješ te, kako je ime? Izet. Izet je moj. A Izet je ime ponosa, ti je ponosa čovjek. Ja sam to jučer primijetio. Da si ti čovjek koji nije problem. Nije Vidio s mog da on je izašao i kaže oće hajet, oće hadis. Jer on je za bitke ovako ono, znači čeća gruhan. A ti nisi šta pitao, ti sjeo ovdje i rekao, braćo, za ovo se mora držati, jel tako bilo? Tako je. Nemoj da, znači da se za ovo... svaki čovjek opravda svoje ima. Allah se Kuna i bada Allah i hvana. I budite Allahovi robovi, braćo. كل صبار منيب ويعيد الحب يمدي بالهدى قلب الحبيب ويعسى الرحمن يهدي كل صبار منيب ويعيد الحب يندي بالهدى قلب الحبيب بالهدى قلب الحبيب بالهدى قلب الحبيب